Dvyliktas skirsnis Dantesas apžiūrinėjo visus šiuos daiktus smalsiai. Kaip seniau, Marselio retenybių krautuvyse žiūrinėdavo laukinių ginklus, kuriuos būdavo atvežę iš pietų salų tolimojo plaukiojimo kapitonai. O iš ko darausi rašalo, jau žinote, tarė Farija, jo man visada užtenka. Dabar aš stebiuosi tik vienu dalyku, pasakė Dantesas. Kaip jums užteko dienų visiems tiems darbams? Dirbdavau ir naktimis, atsakė Farija. Naktimis? Argi kaip katė ir naktį matote? Ne, bet Dievas davė žmogui protą, kuris atsveria pojūčių netobulumą. Pasigaminau ir šviesą. Kaip? Iš mėsos, kurią man duoda, išpjaustau riebalus, sulydau ir gaunu gryną lajų. Štai mano žibintas. Ir abatas parodė Dantesui deglą panašų į tuos, kuriais apšviečiamos gatvės per šventes. O ugnis? Štai du titnagai ir pintis, ją pasigaminau iš suplyšusių marškinių. O degtukai? Apsimečiau, kad sergu odos lyga ir paprašiau sieros, man juos davė. Dantesas padėjo visus tuos daiktus ant stalo ir nuleido galvą. Jis buvo sukristas to žmogaus proto atkaklumo ir jėgos. Čia dar ne viskas, nusišypsojo Farija, nes visų savo turtų nereikia slėpti vienoje vietoje – Uždarykim šitą slėptuvę. Jis įstūmė akmenį į pirmykštę vietą. Abatas pabarstė ant jo truputį žemių ir ištrynė kojomis, kad nebūtų žymu, jog akmuo kilnotas. Paskui priejo prie lovos ir ją atitraukė. Už galvų galiu buvo skylė, kone hermetiškai užstatoma akmeniu. Šioje skylėje gulėjo 25 ar 35 pėdų ilgio virviniais kopečius. Dantesas jas išbandė jos galėjo išlaikyti bet kokį svorį. Kur gavote virvių toms puikioms kopiečiams, paklausė Dantesas. Pirmiausia, iš savo marškinių, o paskui iš paklodžių prisipešiojau siūlų per trejata metų, kurios sėdėjo fenestrelyje. Kai mane kėlė čia, man pavyko pasiimti visą paruoštą medžiagą. Čia aš dirbau toliau. Ir niekas nepastebėjo, kad jūsų paklodės neatsiulėtos? Aš jas atsiulėdavau. Kuo? Štai šita adata. Ir abatas praskėtė savo skarmalus, parodė dantesui ilgą smailę su įvertų siūlų žuvies ašaką. Mat iš pradžių, toliau kalbėjo Farija, norėjau išpjauti grotas ir pabėgti pro langą. Jis, kaip matote, truputį platesnis negu jūsų. Prieš bėgdamas aš jį būčiau praplatinęs, bet pastebėjau, kad už jo vidinis kiemas ir šios minties atsisakiau. Vis dėlto laikau kopečias tam atvejui, jeigu, kaip jau esu minėjęs, pasitaikytų nenumatyta galimybė pabėgti. Bet Dantesas, vartinėdamas kopečias, galvojo visai apie ką kitą. Jo galvoje šmeištelėjo nauja mintis. Gal šitas žmogus toks išmintingas, išradingas, mokytas, perpras ir jau nelaimė, kuri pačiam Edmonui visuomet buvo apgaupta tamsaus. Apie ką galvojate? paklausė abatas su šypsena, Dantes susimastymą palaikęs nepaprastai dideliu susižavėjimu. Pirmučiausia apie tai, kiek daug proto galiaus išeikvojote, kad padarytumėte, ką padarėte. Ką būtumėte nuveikęs, būdamas laisvas? Galbūt nieko. Gal būčiau išvaistę savo protą menkniekiams. Tik nelaimė atskleidžia slėpiningų žmogaus proto turtus. Reikia slėgti, norint, kad parakas proktų. Kalėjimas sutelkė visus mano sugebėjimus, išblaškytus įvairiomis kryptimis. Jie susidūrė ankštoje erdvėje. Jūs žinote, susidūrus debesims atsiranda elektra, iš elektros žaibas, o iš žaibo šviesa. Ne, aš nieko nežinau, atsakė Dantesas, slegiama savo tamsumo. Kai kurie jūsų žodžiai man nieko nesako, kokia laimė būti tokiam mokytam kaip jūs. Abatas šyptelėjo, bet jūs dar apie kažką galvojate. Taip, ir ne viską man pasakėte. Nepasakiau štai ko. Jūs man papasakojote apie savo gyvenimą, o apie mano nieko nežinote. Jūsų gyvenimas dar toks trumpas, kad jame negali slipėti reikšmingų įvykių. Jame slypi didžiuliai nelaimiai, tarė Dantesas, kurios nieko nesu nusipelnęs. Ir aš norėčiau įsitikinti, kad dėl mano nelaimės kalti žmonės. Tuomet daugiau nereikėtų burnoti prieš Dievą. Jūs tvirtinate nepadaręs nusikaltimo, kuriuo esate kaltinamas. Nepadariau. Prisiekiu gyvybę tų, kurie man brangiausi, savo tėvo ir Mercedesos. Gerai, pasakė abatas, uždarydamas lėktuvę ir stumdamas lovą prie sienos. Papasakokite savo istoriją. Ir Dantesas papasakojo tai, ką abatas buvo pavadinęs jo istoriją. Ja sudarė tik kelionį į Indiją ir trys išvykos į rytus. Papasakoju apie savo paskutinę kelionę, apie kapitono Leklero mirtį, įpareigojimą vykti pas maršalą, pasimatymą su juo, jo laišką ponui Nuartyje, papasakoju apie savo grįžimą į Marselį, pasimatymą su tėvu, apie meilę Mercedesai, apie sužadėtuvių pokylį, suėmimą, kvotą, uždarimą laikinai teismo rūmose ir pagaliau apie įkalinimą į fopilyje. Daugiau jis nieko nežinojo, net nežinojo, kiek laiko sėdi kalėjime. Išklausęs jo pasakojimą, abatas susimasti. Teisės moksle, tarė jis po valandėlis, yra tvirta aksijoma, apie kurią jums jau kalbėjau. Žmogus bjaurisi nusikaltimu, žinoma būna atveju, kai blogas mintis pakužda sugadinta prigimtis. Bet civilizacija įdėgė mums dirbtinius poreikius, įdas ir troškimus – kurie kartais nustelbė mumise gėrių pradus ir pastumė į blogį. Štai išvada. Jei nori sučiupti nusikaltelį, ieškok to, kam padarytas nusikaltimas galėjo būti naudingas. Kam galėjo būti naudingas jūsų dingimas? O dieve, niekam. Aš buvau toks nereikšmingas. Prieš atsakydamas pagalvokite. Jūsų atsakymui trūksta ir logikos, ir filosofijos. Pasaulyje viskas reliatyvu, mielas bičiuli, pradedant karaliumi, kuris kliudo savo įpėdiniui, baigiant valdininku, kuris kliudo neetatiniam raštininkui. Kai miršta karalius, jau įpėdinis paveldi karūną. Kai miršta valdininkas, neetatiniam raštininkui tenka 1200 livrų atlyginimų. Tie 1200 livrų jau asmeninis fondas jie jam taip pat būtini, kaip karaliui 12 milijonų. Kiekvienas individas nuo žemiausios iki aukščiausios socialiniais pakopos susiformuoja aplink save interesų pasaulėlį, kuriame yra savi sukūriai ir savi kablių pavidalo atomai, kaip Dekarto pasauliuose. Juo arčiau viršutiniais pakopos, juo tie pasauliai didesni. Tai apversta spiralė, kuri laikosi ant smaigalių pusiausvyros dėka. Taigi grįžkim į jūsų pasaulį. Jūs norėjau paskirti faraono kapitonu. Norėjote vesti gražią merginą? Taip. Ar kas nors buvo suinteresuotas, kad jūsų nepaskirtų faraono kapitonu? Ar kam nors reikėjo, kad nevestumėte Mercedesus? Iš pradžių atsakykite į pirmąjį klausimą. Nuoseklumas visų myslių raktas. Ar kam nors reikėjo, kad jūsų nepaskirtų faraono kapitonu? Niekam. Laive mane labai visi mylėjo – Jeigu jūrininkai būtų galėję patys įsirinkti viršininką, jie, esu tikras, būtų įsirinkę mane. Tik vienas žmogus turėjo priežasčių manęs nemėgti, nes buvau susipykęs su juo. Pasiūliau jam dvikovą, bet jis atsisakė. Aha, kuo jis vardu? Danglaras. Kas jis buvo laive? Buhalteris. Jei būtumėte buvęs kapitonas, ar būtumėte leidęs jam eiti savo pareigas? Ne, jeigu tai būtų nuo manęs priklausę, pastebėjau jo sąskaitose tam tikrų netikslumų. Gerai. Ar daugiau kas nors buvo, kai paskutinį kartą kalbėjotės su kapitonu Lekleru? Ne, mes buvome vienu du. Ar kas nors galėjo nugirsti jūsų pokalbį? Taip, durys buvo atviros ir net, palaukite, taip, taip, danglaras ėjo pro šalį kaip tik tuo metu, kai kapitonas Lekleras įteikė man paketą paprašęs perduoti maršalui. Puiku, mes aptikome pėdsakus. Ar kas nors draugė su jumis išlipo Elbei saloje? Niekas. Ten jums buvo įteiktas laiškas, taip maršalas įteikė. Ką su juo darėte? Įsidėjau į piniginę. Argi turėjote piniginę? Kaip piniginė ir dar su oficialiu laišku galėjo tilpti jūrininko kišenėje? Jūsų teisybė, piniginę buvo palikęs kajutėje. Tik savo kajutėje įsidėjote laišką į piniginę. Taip. O kur dėjote laišką eidamas į Portoferajų laivą? Nešiausi rankoje. Kai lipote į faraoną, kiekvienas galėjo matyti, kad jūsų rankoje laiškas. Taip. Ir danglaras galėjo matyti. Taip. Ir danglaras galėjo matyti. Dabar atidžiai klausykite ir stenkiteis atsiminti. Ar prisimenate skundo tekstą? Taip, žinoma, aš jį tris kartus perskaičiau ir kiekvienas žodis įstrigo man į atmintį. Pakartokite jį man. Dandesas susikaupė ir tarė. Štai jis, žodis žodin ištikimas sosto ir religijos bičiulis praneša ponui karališkajam prokurorui, kad Edmonas Dantesas, faraono laivo kapitono padėjėjas, šį rytą parplaukęs iš Smirnos per Neapolį ir Porto Ferają, įteikė Miurato laišką uzurpatoriui, o uzurpatoriaus laišką atvežė Paryžiaus bonapartistų komitetui. Jei Dantesas bus suimtas, jo nusikaltimą įrodantis laiškas bus rastas arba pas jį patį, arba pas jo tėvą, arba jo kajutėje faraone. Abatas guštelėjo pečiais. Aišku, kaip diena, tarė jis, ir tik dėl didelio savo naivumo jūs to nesupratote iš karto. Jūs taip manote? Sušuko Dantesas. Kokia baisi niekšybė. Kokia buvo Danglaro rašysena? Labai graži pasvirusiai į dešinę. O kai buvo parašytas skundas? Pasvirusiai į kairę. Abatas nusišypsojo. Iškreipta. Vargo ir iškreipta rašysena atrodė gana tvirta. Palaukite, tarė Abatas. Jis paėmė plunksną, tikriau tai, ką vadinu plunksną, padažė į rašalą ir vietoj popieriaus ant drobės kairė ranka parašė pirmasias skundo eilutes. Dantesas atsitraukė ir ko nesu baime pažvelgė į abatą. Nuostabu, sušuko jis, kaip ši rašysena panaši į aną. Skundas parašytas kairė ranka – O aš esu štai ką pastebėjęs, pasakė abatas. Ką? Dešinė ranka visi rašo skirtingai, o kairių rankų rašysenos panašius. Viską jūs pastebite, viską žinote. Kalbėkime toliau. Taip, taip. Pereisime prie antro klausimo. Klausau. Ar kas norėjo, kad jūs nevestumėte Mercedesus? Taip, vienas jaunuolis, kuris ją mylėjo. Kuo jis vardu? Fernanas. Vardas ispaniškas. Jis katalonas. Ar jūs manote, kad jis galėjo parašyti laišką? Ne, jis greičiau būtų smogęs man peiliu. Taip, tai ispanų prigimtis, nužudimas, bet ne niekšybė. Be to jis nežinojo skundę prašytų smulkmenų. Ar niekam jų nepasakojote? Niekam. Net sužadėtiniai? Net jai. Tai danglaro darbas. Dabar aš tuo įsitikinęs. Palaukite, ar danglaras pažinojo Fernaną? Ne. Taip, prisiminiau. Ką? Dieną prieš mano vestuves jie sėdėjo prie vieno stalo senio Pamfilio smuklėje. Danglaras buvo draugiškas ir linksmas, o Fernanas išbliškęs ir sutrikęs. Jie buvo tik dviese? Ne, su jais sėdėjo trečias geras mano pažįstamas, tikriausiai jis ir supažindino juodu, siuvėjas kadrusas, bet jis jau buvo girtas. Palaukite, palaukite, kaip anksčiau to neprisiminiau. Ant stalo, kur jie gėrė, buvo padėta rašalinė popieriaus plunksnų. Dantesas persibraukė ranką kaktą. O, niekšai, niekšai. Ar daugiau ką norite sužinoti? Paklausė abatas šipsodamasis. Noriu, nes jūs viską taip išnarpliujate, taip aiškiai viską regite. Noriu žinoti, kodėl mane tardė tik vieną kartą, kodėl apkaltino be teismų. Čia jau kebliau, atsakė abatas. Teisingumo keliai tamsūs ir paslaptingi, juos nelengva perprasti. Atsekti abiejų jūsų priešų užmačias man buvo tik vaikiškas žaidimas. Dabar jums teks duoti labai tikslius parodymus. Prašau, klausinėkite, iš tiesų jūs geriau susigaudote mano gyvenime negu aš pats. Kas jūs tardė? Karališkasis prokuroras, jo padėjėjas, tardytojas, padėjėjas. Jaunas ar senas? Jaunas kokių 27 metų. Vadinasi, dar nesugadintas, bet jau garbėtroška, pasakė abatas. Kaip jis elgėsi su jumis? Greičiau meiliai negu griežtai. Viską jam išpasakojote? Viską. Ar jo elgsena per tardymą keitėsi? Kai jis perskaitė mane kompromituojantį laišką, rodės valandėlė jis sukretė mano nelaimį. Jūsų nelaimį? Taip. Jūs esate tikras, kad jis liūdėjo kaip tik dėl jūsų nelaimės? Vis dėlto jis man aiškiai parodė savo palankumą. Kaip? jis sudegino vienintelį dokumentą, kuris galėjo man pakengti. Kokį? Skundą? Ne, laišką. Jūs neklystate? Sudeginu mano akise. Kažkas įtartina. Man rodos tas prokuroro padėjėjas daug didesnis niekšas, negu jūs manote. Garbės žodis mane šiurpas krečia, tarė Dantesas. Nejaugi pasaulyje gyvena vien tigrai ir krokodilai. Taip, tik dvikojai tigrai ir krokodilai, kur kas pavojingesni už visus kitus. Nagrinėkime toliau. Mielai, sakote, kad jis sudegino laišką. Taip ir pridūrė. Matote, yra tik tas vienas jūsų kalteis įrodymas ir aš jį sunaikinu. Toks poelgis pernelyg kilnus, todėl nenatūralus. Tai manote? Esu tikras. Kam buvo adresuotas laiškas? Ponai Nuartie, Paryžius, Kok Erono gatvė, 13 numeris. Ar jums netrodo, kad prokuroro padėjėjui galėjo būti naudinga tą laišką sunaikinti. Galimas daiktas. Jis keletą kartų, neva mano paties labui, verti mane pažadėti, kad niekam neusiminsiu apie tą laišką ir prisiekti, kad niekad neištarsiu pavardės, kuri buvo užrašyta ant voko. Nuartie, pakartojo abatas, nuartie, aš pažinojau vieną nuartie buvusius karalienės rūmuose Etrurijoje. Pažinojau nuartie, revoliucijos laikotarpių žirondistą. O kuo vardu jūsų prokuroro padėjėjas? Devilforas. Abatas prapliupo juoktis. Dantesas pažiūrėjo jį nustebęs. Kas jums tarė jis? Matote šį saulės spindulį, paklausė abatas. Matau. Tai va. Dabar man jūsų byla aiškesnį už šį spindulį. Vargšas berniukas. Ir teismo pareigūnas buvo jums geras? Taip tas auksinis žmogus sudegino, sunaikino laišką? Taip. Taurus budelės statytinis prisaigdino jūs, kad niekad neištarsite nuartie vardu. Taip. O tas nuartie, kur buvo jūsų akys? Ar žinote, kas toksai tas nuartie? Tas nuartie jo tėvas. Jei perkūnas būtų trenkęs Dantesui prie kojų ir atvėręs prieš jį prarąją, kurios dugne vaikinas būtų išvydęs pragarą, jis nebūtų taip umai ir baisiai jų apstulbinęs, kaip šie abato žodžiai. Dantesas pašoko susėjame rankomis galvą. Jo tėvas, jo tėvas, šaukė jis. Taip, jo tėvas, nuartie de Vilforas, atsakė abatas. Ir tuomet akinanti šviesa nutvieskė Dantesui smegenis. Visa, kas anksčiau jam atrodė tamsus, taiga sutvisko skaičiais spinduliais. Prieštaringa Vilforų elksena tardymų metu, laiškų sudeginimas, priesaikos reikalavimas, nuolankus teisėjo balsas, kuris negrasino, o rodys maldavų. Viskas dabar išniro jo atmintyje. Jis suriko, susverdijo it girtas, paskui puolė prie angaus einančios iš abato kameros į jo vienutę. Man reikia pabūti vienam, sušuko jis, turiu visą tai apgalvoti. Ir pasiekęs savo kamerą, krito ant lovos. Vakare atėjęs prižiūrėtojas rado Dantesą sėdinti guolyje nieko neregiančiomis akimis, perkreiptų veidų, sustingusį ir bežadį kaip statula. Per tas ilgas apmastymo valandas praleikusias kaip viena sekundė, jo širdyje subrendo rūstus sprendimas ir jis davė baisę priesaiką. Ir susimastymo Dantestą pažadino abato balsas. Prižiūrėtojui išėjus Farija užsuko pakviesti Danteso draugę su juo pavakarieniauti. Pamišelio, bet to linksmo pamišelio vardas teikė senam kaliniui tam tikrų privilegijų, būtent teisę gauti sekmadieniais baltesniais duonos ir nedidelį grafiną vyno. Buvo kaip tik sekmadienis ir abatas atėjo pasikviesti jaunų savo draugo, norėdamas pasidalyti su juo duoną ir vyną. Dantesas nusekė paskui jį. Jo veidas buvo kiek prašvitęs ir įgyjęs pirmykštę išraišką bet akys tebe buvo nuožmios. Jos liudijo, kad jaunuolis kažką nusprendė. Abatas įdėmiai pažiūrėjau į jį. Aš apgailestauju, kad padėjau jums rasti teisybę. Apgailestauju dėl savo pasakytų žodžių. Kodėl, paklausė Dantesas. Todėl, kad pasėjau jūsų širdyje jausmą, kurio ten nebuvo, kerštą. Dantesas nusišypsojo. Kalbėkim apie ką kitą, pasiūlė jis. Abatas dar kartą žvilgtelėjo į jį ir liūdnai palingavo galvą. Paskui nusileidęs dantę su prašymui, ėmė kalbėti apie ką kitą. Pokalbis su abatu, kaip ir su kiekvienu kitu daug mačiusi, daug kentėjusi žmogumi, buvo pamokomas, nepaprastai įdomus ir be jokio egoizmo. Tas kankinys niekada nekalbėjo apie savo kančias. Dantesas susižavėjęs gaudė kiekvieną jo žodį. Kai kurie abatų žodžiai atitikdavo jam jau žinomas mintis, sutapdavo su jo kaip jūrininko patyrimu. Kiti kalbėjo apie nežinomus dalykus ir, kaip šiaurės pašvaistį, kuri šviečia jūrininkams pietų platumose, atskleidė jaunuoliui naujus horizontus, viskančius fantastiniais atspindžiais. Dantesas suprato, kokia laimė išmintingam žmogui lydėti šį kilnų protą į moralinių, filosofinių ir socialinių idėjų aukštumas – kuriuose jis įpratė sklandyti. Išmokykite mane, ko nors, ką žinote, tari Dantesas, nors todėl, kad nereikėtų su manim nuobodžiauti. Bijau, kad jūs mieliau pasirinksite vienatvę, negu tokį neįsilavinusi ir menkavertį draugą kaip aš. Jei patenkinsite mano prašymą, aš pažadu daugiau nekalbėti apie pabėgimą. Abatas nusišypsojo. Deja, mano sūnau, tarė jis, žmogaus žinojimas labai ribotas. Ir kai išmokysiu jūs matematikos, fizikos, istorijos, trijų ar keturių gyvų kalbų, kuriomis kalbu, jūs žinosite tai, ką aš žinau. Visus tuos mokslus jums perteiksiu per kokius dviejus metus. Dviejus metus? Manote, kad aš galėsiu išstudijuoti visus tuos mokslus per dviejus metus? Jų panaudojimo ne, jų pagrindus taip. Išmokti nereiškia žinoti – Yra žinovų ir yra mokslininkų. Vienus sukuria atmintis, kitus filosofija. O filosofijos argi negalima išmokti? Filosofijos neišmokstama. Filosofija yra įgytų žinių ir didelio tas žinias pritaikančių proto junginys. Filosofija – tai spindintis debesis, ant kurio atsistojo Kristus žengdamas į dangų. O ko mane pirmiausia mokysite – paklausė Dantesas. Aš nekantrauju pradėti traukštų žinių. Visko, atsakė abatas. Ta patį vakarą abu du kaliniai sudarė mokymosi planą ir kitą dieną pradėjau jį vykdyti. Dantesas turėjo nuostabę atmintį ir nepaprastą nuovoką. Matematinė jo proto struktūra padėjo jam viską įsiminti skaičiavimo keliu, o jūrininko romantizmas švelnino pernelyg didelį įrodinėjimų proziškumą. Juose lemiamas vaidmuo tekdavo sausiesiams skaičiams ir tiesiosioms linijoms. Be to, jis jau mokėjo italų kalbą, o per savo keliones į rytus buvo pramokęs ir naujausios graikų kalbos. Šios kalbos jam padėjo greitai suvokti kitų sandarą ir po pusmečio jis ėmė kalbėti ispaniškai, angliškai ir vokiškai. Ar dėl to, kad mokslas teikė jam malonumą, kuris atstojo laisvę, ar dėl to, kad, kaip įsitikinome, jis mokėjo tesėti duotą žodį. Dantesas, kai buvo pažadėjęs abatui, apie pabėgimą daugiau nekalbėjo. Ir dienos jam beigo greitai ir buvo turiningos. Po metų jis buvo visai kitas žmogus. O abatas Farija, nors bendravimas su Dantesu jam teikė malonumą, kasdien darėsi vis niūresnis. Rodys jam nedavė ramybės kažkokie įkirimintis – Jis tai smarkiai susimastydavo ir sunkiai dūsaudavo, tai staiga pašaukdavo ir susinėręs rankas ant krūtiniais ištisas valandą žingsniuodavo po kamerą. Vieną kartą jis umai sustojo ir sušuko, kad ne tas sargybinis. Ar bus sargybinis, ar jau nebus, šitai priklauso nuo jūsų, tarė Dantesas, kuris skaitė jo mintis, tarsi abato keušas būtų buvęs krištolinis. Jau sakiau jums, kad žmogžudystė man kelia pasibjaurėjimą – bet žmogžudystė būtų padaryta iš savisaugos instinkto ginantis. Vis tiek negaliu. Bet apie tai galvojate, kaip apsėstas, sušnipždėjo batas. Ir sugalvojote, žvaliai paklausė Dantesas. Sugalvojau. Jei galerijoje pastatytų sargybinį, kuris būtų aklas ir kurčias. Jis bus ir aklas ir kurčias, atsakė Dantesas taip tvirtai, kad abatas net išsigando. Ne, ne, sušuko jis, tai neįmanoma. Dantesas bandė kalbėti toliau, bet abatas papurtė galvą ir nebeatsakinėjo. Praslinko trys mėnesiai. Ar jūs stiprus? kartą paklausė abatas Dantesą. Užuot atsakęs, Dantesas paėmė kaltą, padarė iš jo pasagą ir vėl ištiesė. Duokite garbės žodį, kad nužudysite sargybinį tik blogiausių atveju. Duodu garbės žodį. Tuomet galime įvykdyti savo sumanimą, tarė abatas o kiek prireiks laiko jam įvykdyti? Mažiausiai metų. Ar galima imtis darbo, nors dabar? Matote, mes sugaišume ištisus metus, sušuko dantesas. Jums atrodo, kad sugaišume, paklausė abatas. Atleiskite, atleiskite man, sušuko paraudęs dantesas. Gana, tari abatas. Žmogus, visada tik žmogus, o jūs dar vienas iš geriausių, kuriuos man teko pažinti. Tai klausykite, šit mano planas ir abatas parodė Dantesui brėžinį. Tai buvo jo kameros, Danteso kameros ir jas jungiančio urvo planas. Urvo viduryje į vieną pusę suko siaura lindynė, panaši į tas, kurios išrausiamos kasyklose. Ta šoninė lindynė ėjo iki galerijos, kur vaikščiojo sargybinės. Čia buvo numatoma iškasti plačią duobę ir paruošti žabangus po vieną iš plokščių, kuriomis išgrįsta galerija. Reikimų metu plokštį nugrims nuo kareivių svorio ir jis įkris į duobę. Kareivis nesusigaudys, kas įvyko ir negalės gintis. Dantesas tą akimirką puls jį, suriš, užkimš burną ir abu kaliniai išlindę pro langą, virvinėmis kopiečiamis nusileis galerijų sieną ir pabėgs. Dantesas suplojo rankomis, jo akys nušvito iš džiaugsmo. Planas buvo toks paprastas, kad būtinai turėjo pavykti. Ta pačią dieną mūsų žemkasiai kibo į darbą. Jie dirbo ypač stropiai, nes jau seniai nieko nebuvo veikę ir tas darbas matyt atitiko karščiausius jų troškimus. Jie kasį be perstojo, liaudavusi dirbę tik tomis valandomis, kai turėdavo grįžti į savo kameras ir laukti prižiūrėtojo. Beje, jie jau buvo įpratę iš tolo pažinti jo žingsnius ir nei vienas nei kartų neįkliuvo. Kad naujai iškasta žemė neužverstų senojo koridoriaus, jie labai atsargiai po truputį išmesdavo ją pro farijos arba danteso kameros langą, kruopščiai sutrynę į dulkes, kurias nakties vėjas nuneždavo toli. Daugiau kaip metų prireikė šiam darbui, atliekamam kaltų, peiliu ir mediniu svertu. Visą šį laiką Dantesas tebesimokė. Abatas kalbėdavo su juo čia viena, čia kita kalba, pasakodavo tautų ir didžiųjų žmonių istoriją – tų žmonių, kurie kartais palieka tviskantį pėdsaką, vadinama šlove. Be to, abato kaip pasauliečių priklausiusių aukštai visuomeniai elksenoje buvo justi liūdnas didingumas. Dantesas įgimto imlumo dėka sugebėjo išmokti to grakštaus mandagumo, kurio jam trūko, ir aristokratiškų manierų, paprastai įgyjamų tik bendraujant su aukštesniausiamis klasėmis arba su įsilavinusiais žmonėmis. Praėjus 15 mėnesių urvas buvo baigtas. Po galerija buvo iškasta duobė ir galėjai girdėti pirmin ir atgal vaikščiuojančius sargybinius žingsnius. Kaliniai priversti laukti tamsiaus bežvaigždės nakties, kad pavyktų pabėgti bijojo, kad žemė gali neišlaikyti ir pati anksčiau negu reikia įdupti kareivį po kojomis. Norėdami pašalinti šį pavojų, dobės viršų turėjo paremti sijelę, kurią buvo radę pamate. Dantesas kaip tik tai ir darė tuo metu, kai išgirdo, kad abatas Farija, likęs jaunuolio kameroje smailinti vinies virviniams kopečiams pritvirtinti, šaukė jį išgastingų balsu. Dantesas atskubėjo ir pamatė, kad abatas stovi vidury kameros, pabalės, prakaito išmuštas, mišlungiškai sugniauštomis rankomis. Dieve mano, sušuko Dantesas, kas atsitiko, kas jums? Greičiau, greičiau, tarė abatas, klausykite. Dantesas pažiūrėjo į pilką lyg žemį farijaus veidą, į pamėlynijusius paakius, išbalusias lūpas, pasišiaušusius plaukus ir persigandęs išmetė iš rankų kaltą. Kas pasidarė? sušuko Edmonas. Baigta, atsakė abatas. Klausykite. Aš susirgau baise, galbūt mirtina liga. Jaučiu, kad prasideda priepolis. Vienas jau buvo metai prieš įkalinant. Nuo šios lygos yra tik vienas vaistas. Aš jums pasakysiu koks. Bėkite pas mane, pakelkite lovos koją, ji tuščia vidurį, joje rasite budeliuką su raudonu skyšiu, atneškite jį čia, arba ne, ne, palaukite, mane gali užtikti čia, padėkite man nušliaužti savo kamerą, kol manęs nepleido jėgos, kas žino, kas gali atsitikti ir kaip ilgai truks priepolis. Dantesas nenustojo nuovokos, nors jį užgriuvo didelį nelaimį. Jis nusileido į urvą, temdamas vargšą batą neapsakomomis pastangomis nuvedė lygonį į jo kamerą ir paguldė į lovą. Ačiū, tarė abatas visas drebėdamas, tarsi ką tik išlindęs iš šalto vandens. Liga jau ateina, to jau prasidės katalepsijos priepolis. Gal aš gulėsiu sustingęs, nedėjuodamas, o gal ant lūpų pasirodys putos, imsiu raitytis ir klykti. Stenkitės, kad nebūtų girdėti mano riksmo. Šitai visų svarbiausia. Išgirdę, ko gero, mane perkeltų į kitą kamerą ir mes būtume visam laikui skirti. Kai pamatysite, kad sustingau, atveisau, žodžiu negyvas, tuomet, tik tuomet girdite, peiliu pražiaudikite mane ir įlašinkite į burną dešimt lašų taus kyščių. Nuo jo gal aš atsigausiu. Negi taip atsitiks? Silvartingai suriko dantesas. Gelbėkite, gelbėkite, ėmi šaukti abatas. Mrrr. Mm, priepolis prasidėjo taip umai ir taip smarkiai, kad vargšas kalinys nebaigi pradėto žodžio. Jam per kaktą perbėgo šešėlis, niurus it jūros audra. Akys išsiplėtė, burna persikreipė, skruostai paraudo. Jis blaškėsi, kriokė, ant lūpų pasirodė putos. Vykdydamas jo įsakymą, Dantesas užspaudė jam burną apklotu. Visą tai truko dvi valandas – Pagaliau paslikas kaip pagalys, šaltas ir išbalės kaip marmuras, bejėgis kaip sudrypta žolelė, jis ėmė daužytis tampamas paskutiniųjų konvulsijų. Paskui įsiteisė lovoje ir gulėjo nei nekrustelėdamas. Edmonas palaukė, kol šitariama mirtis apims visą kūną ir pradės stingti širdis. Tada čiupo peilį, įspraudė geleštę tarp dantų, sukaupęs visas pastangas pražiodį, įlašino dešimt lašų rausvojo skyšio ir ėmė laukti. Praslinko valanda, bet senis nesujudėjo. Dantesas išsigandęs pagalvojo, kad per ilgai neatsigauna ir žiūrėjo į jį apimtą siaubu, nusitvėręs už galvos. Pagaliau skruostai raustelėjo. Akyse, kurios visą laiką buvo atmerktos ir klaikios, šmėkštelėjo sąmonį. Pro lūpas įsiveržė lengvas atodusis, abatas sujudėjo. Išgelbėtas, išgelbėtas, sušuko Dantesas. Ligonis dar negalėjo kalbėti, bet su aiškiu nerimu išteisė ranką į duris. Dantesas sukluso ir išgirdo prižiūrėtojo žingsnius. Buvo jau septinta valanda ir Dantesas nei negalvojo apie laiką. Edmonas puolė į urvą, užstatė jį akmeniu ir nuskubėjo savo kamerą. Po valandėlės durys atsidarė ir prižiūrėtojas kaip visuomet rado kalinį sėdintį ant lovos. Vos tik jis išėjo, vos tik nutilo koridoriuje jo žingsniai, Dantesas, kankinamas nerimo užmiršęs pietus, nuskubėjo atgal ir nukėlęs akmenį grįžo į abato kamerą.